Quick and Snow Show. Xin chào các bạn thính giả yêu mến của Quick and Snow Show. Một tuần đã trôi qua và chúng ta lại gặp nhau. 7 ngày không đủ dài để các bạn quên chúng tôi đúng không nào? nhưng lại quá ngắn để gặp lại một người mà ta chưa kịp nhớ. Vấn đề ở đây là thời gian đủ để quên một người là bao nhiêu lâu? Câu hỏi này từ lâu quyết đã không tìm câu trả lời bởi vì chẳng ngày nào ta không gặp người đó thì có muốn quên cũng không quên được. Mà ai cho quên, phải không xin Âu? Đúng, ai cho. Nhưng mà quyết không tìm câu trả lời không có nghĩa là câu hỏi đã có lời giải nhá. Vậy trong số các bạn ai trả lời được cần có bao nhiêu thời gian để quên đi một người? Này, câu hỏi này dễ dứt lắm đấy nha. Câu hỏi này cũng khó trả lời như câu Cần bao nhiêu nắng để cạn khô một dòng sông, cần bao nhiêu mưa để cuốn trôi đi một sa mạc và cần bao nhiêu thời gian để có thể quên đi một người. Bạn Trần Huy Trương ở số điện thoại 0988 877 695, địa chỉ email lolly gạch dưới heart gạch dưới thc a yahoo.com.vn đã mở đầu bức thư của mình như vậy. Ban đầu khi nghe câu nói này anh nghĩ thật vớ vẩn, nhưng khi chúng ta xa nhau, vô tình đọc lại mấy dòng này lại làm khơi dậy trong anh thật nhiều tâm trạng đã một năm, một năm rồi ngày chúng ta chia tay, một năm, 365 ngày anh đã sống trong những tâm trạng thật khác nhau, đau khổ, chán nản, cô đơn và buồn bã. Trong một năm qua, khi anh biết rằng chuyện của chúng ta sẽ chẳng đi đến đâu nữa, anh đã tự động viên mình bằng mọi cách để có thể quên em. Anh đã cắm đầu vào sách vở, vào công việc, và những cuộc tình mới. Và giờ đây, hình bóng em đã trở thành kỷ niệm đẹp trong anh thì anh cũng nhận ra rằng con tim anh có lẽ đã trở nên cằn cỗi và sỏi đá đã không thể nào chứa đựng được bóng hình người con gái nào khác. Anh quyết và chị Snow thân, trên đây là tâm trạng của em khi một mình ngồi nghe chương trình và miên man theo dòng kỷ niệm từ quá khứ hiện về. Và em mong anh chị hãy phát tặng cho em và những ai đang có chung tâm trạng như em lúc này ca khúc Ghost of Rose của Blackmore's Night. Và em là Trần Huy Trương ở địa chỉ email huy chương 88 a gmail.com. Cảm ơn anh chị rất nhiều. tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Email của Kiều Lan Anh, số điện thoại 0943671891, địa chỉ kiều anh 234 a yahoo.com, gửi Vin, số điện thoại 0972177176, 177 176, Vin 07 a yahoo gmail.com. Người yêu à, những ngày này với tớ quả thật rất khó khăn. Tớ đã cố gắng làm mọi thứ sao cho không nhớ về người yêu nữa, nhưng tớ đành bất lực. Càng cố gắng không nhớ thì tớ lại càng nhớ người yêu nhiều hơn nhớ những kỷ niệm của hai đứa lúc mới yêu nhau tất cả cứ trào về và tim tớ lại quặn thắt trái tim và lý trí của tớ không cùng chung một hướng rất nhiều lần tớ muốn chúng ta dừng lại để lại sau lưng một mối tình giang dở nhưng trái tim tớ lại nhói đau mỗi khi tớ nghĩ đến điều đó tớ không thể làm được dù nhiều lần nhen nhóm ý định đó trong đầu. Đơn giản là vì tớ vẫn yêu người yêu. Tớ thật ngớ ngẩn, vô cùng ngớ ngẩn khi bắt cả lý trí của tớ và người yêu làm theo trái tim của tớ. Tớ biết chứ, nhưng lúc này tớ không nghĩ mình phải làm gì đó không ngớ ngẩn hơn việc này. Vì đâu mà người yêu đang dần hết yêu tớ? Không phải vì một hai lý do mà là hỗn độn nhiều thứ. Tớ biết điều đó vì tớ cũng đã từng như vậy. Nên hơn hai năm trước, tớ đã rời xa người yêu và cuối cùng tớ nhận ra rằng tớ đã sai lầm bởi vì trong tình yêu những điều đó là vô nghĩa tớ yêu người yêu yêu tất cả những gì thuộc về người yêu một tình yêu không đầu không cuối mơ hồ và mông lung lắm nhưng tớ vẫn muốn một ngày chứng kiến trái tim tớ thắng lý trí của cả hai có một điều tớ muốn người yêu biết tớ không bao giờ hối hận vì yêu người yêu cùng với ca khúc Sweet Drop on My Guitar Taylor Swift smile so he won't see that I want and I'm needing everything that we should be. I'll bet she's beautiful, that girl he talks about, and she's got everything that I have to live without. Drew talks to is, it's just so funny that I can't even see anyone when he's with me. He says he's so in love, he's finally got it right. I wonder if he knows he's all I think about at night. He's the reason for the teardrops on my guitar. on a wishing star. He's a song in the car. I keep singing, don't know why I do. Drew walks by me. Can he tell that I can't breathe? And there he goes so perfectly the flawless I wish I could be. She better hold him tight, give him all her love. Look in those beautiful eyes and know she's lucky cause he's the reason for the teardrops on my guitar. The only thing that keeps me wishing on a wishing star. He's the song in the car I keep singing, don't know why I do. drive home alone As I turn out the light I'll put this picture down And maybe get some sleep tonight Cause he's the reason for the teardrops on my guitar The only one who's got enough for me to break my heart He's the song in the car I keep singing, god các bạn thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Quick này, ừ? trong tình yêu thì người ta sợ nhất điều gì? À mà chưa chắc Quick đã trả lời được vì Quick sợ đủ thứ cho nên đến bây giờ vẫn chưa dám yêu ai. Sao lại không trả lời được? Về lý thuyết mà nói, trong tình yêu người ta sợ nhất là không được yêu thế thôi còn lại thì có thể vượt qua được tất vượt qua được cả những cái không tồn tại á thế là sao vượt qua được cả những cái hình bóng á khó đấy nha những cái vô hình đôi khi lại cản trở người ta đến với nhau đấy Snow kể chuyện kinh dị đấy à dạo này hay xem phim trên Cinemax phải không đầu óc Snow thì đã hay bị kích động rồi lại còn xem những phim đó nhìn đâu cũng thấy hình bóng vô hình dẹp dẹp dẹp nhưng mà không dẹp được cơ bởi vì có một lá thư không vô hình chút nào đang chờ được đọc lên đây này thư của Quốc Bảo ở điện thoại 01273 địa chỉ broken gạch dưới 00 yahoo.com. Anh kể cho em nghe nhiều về cô ấy, em nói em ghen và muốn gặp cô ấy. Câu nói vô tình của em làm nỗi đau trong anh như trỗi dậy những ngày xa lắm. Ngồi một mình trong góc quán cà phê quen thuộc, anh nhớ lại lần đầu tiên mình gặp nhau, nói chuyện về cuộc sống của em và anh. Mình biết nhau đã một năm rồi em nhỉ, học cùng trường, cùng lớp mà chưa khi nào mình nói chuyện với nhau. Rồi một ngày như bao nhiêu ngày khác, anh đến lớp chọn cho mình một chỗ riêng biệt, nơi mà em hỏi anh sao anh thích ngồi chỗ đó. Anh cũng không biết nữa, chắc tại vì anh thích lặng lẽ quan sát mọi người từ xa. Ngày em đặt câu hỏi đó là ngày mình quen nhau. Lần đầu tiên trong thành phố xa lạ này có người hỏi anh câu đó với giọng nói rất dễ thương mà cho đến tận bây giờ anh vẫn nhớ hoài. Ngày mà anh biết mình tìm lại được cảm xúc quan tâm, trân trọng một tình yêu, một người mang đến cho anh cảm giác yêu thương mà rất lâu rồi anh chẳng còn bị lay động nữa. Em đến như một cơn gió nhẹ nhàng và ấm áp làm lay động đến trái tim đã nguội lạnh vì nỗi đau của mối tình đầu được nén lại tạo thành ký ức không quên. Anh kể cho em nghe nhiều về cô ấy, em nói em ghen và muốn gặp cô ấy. Câu nói vô tình của em làm nỗi đau trong anh như trỗi dậy. Anh nén lòng trả lời em, ừ, anh cũng muốn gặp cô ấy dù chỉ một lần thôi cũng được nhưng anh không thể gặp lại cô ấy nữa em à em hỏi anh tại sao anh chỉ lặng lẽ nhìn lên bầu trời anh kể cho em nghe về mối tình đầu của anh và lý do tại sao anh hay uống cà phê trong cái góc đó hay thói quen khi ngồi trong lớp anh luôn chọn ở một góc khuất của mọi người. Vì anh cũng đã ngồi như thế, ngày cô ấy mãi mãi không còn trên cõi đời này nữa, ngày mà cô ấy thất bại trong ca phẫu thuật tim, ngày mà cả thế giới như sụp đổ dưới chân anh khi anh hay tin cô ấy vĩnh viễn ra đi, ngày mà anh ước rằng ngày hôm đó là ngày nói dối và tất cả mọi người đang nói dối anh và anh ước điều đó không phải là sự thật. Khi anh quay về với hiện tại, nhìn sang bên cạnh, thấy em và những giọt nước mắt lăn dài, em nói cô ấy không chết mà sẽ sống mãi bên anh. Và rồi anh không biết em rời xa anh vì lý do tại sao Cho đến khi em nói Em không phải là cái bóng của người đó Anh chỉ lặng im và nhìn em bước ra khỏi tầm tay anh Anh không biết nữa Nhưng anh không thể quên hình bóng đó Với anh mọi chuyện mới như ngày hôm qua Dù đã xảy ra 3 năm rồi Và câu cuối cùng anh chỉ nói được với em là Anh xin lỗi giờ mình vẫn gặp nhau cùng lớp em vẫn nở nụ cười như cái ngày đầu tiên ấy nhưng người bên em không phải là anh em đã tìm được cho mình một nửa và rất hạnh phúc anh vẫn lặng lẽ đứng bên đời em nhìn em hạnh phúc nhìn người đó đưa đón em đi học hàng ngày điều mà anh không làm được khi mình yêu nhau anh không biết sao mình lại nhớ em nhiều đến thế anh là người sống nội tâm nên anh chưa bao giờ nói nhớ em dù chỉ là trên tin nhắn nhưng anh biết em hiểu tình yêu anh dành cho em nhiều như thế nào và em đã là một phần quan trọng lắm trong trái tim anh anh không dũng cảm để nói điều đó thành lời khi mình còn yêu nhau. Cho đến bây giờ khi ngồi viết nên những dòng này, anh muốn nói cho em biết em không phải là cái bóng của quá khứ trong anh. Anh yêu em vì em là cô bé có đôi mắt của biển, luôn chia sẻ những niềm vui nỗi buồn cùng anh trong cuộc sống và chỉ đơn giản em chính là em. Hãy luôn hạnh phúc và bình an em nhé. Anh mong rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với em, người con gái anh yêu. Gửi tới em ca khúc Goodbye My Lover của James Blunt. you down? Should I be feeling guilty or let the judges frown? Cause I saw the end before we'd begun. Yes, I saw you were blind and I knew I had won. So I took what's mine by eternal right. Took your soul out into the night. It may be over but it won't stop there. I am here for you if you'd only care. You touched my heart, you touched my soul, changed my life and all my goals. And love is blind, and that I knew when my heart was blinded by you. Have kissed your lips and held your head, shared your dreams and shared your bed. I know you well, I know your smell. I've been addicted to you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I am a dreamer, and when I wake, can not break my spirit. It's my dreams you take. And as you move on, remember me. Remember us and all we used to be. I've seen you cry, I've seen you smile. I've watched you sleeping for a while. I'd be the father of your child. I'd spend a lifetime with you. I know your fears and you know mine. We've had our doubts, but now we're fine. And I love you. I swear that's true. I cannot live without you. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one have been the one for me. And I still hold your hand in mine, in mine when I'm asleep. And I will bear my soul in time when I'm kneeling at your feet. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. Goodbye, my lover. Goodbye, my friend. You have been the one. You have been the one for me. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. I'm so hollow. I'm so hollow, baby. I'm so hollow. Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Email của Nguyễn Hằng số điện thoại 0169381188 ở địa chỉ email danlelion gạch dưới try a yahoo.com.vn gửi minh trí 0902 sao sao sao 139 hôm nay em đi làm tình cờ gặp hai cụ già bán vé số anh có biết em có suy nghĩ như thế nào không họ thật hạnh phúc họ cùng nhau ăn chung một hộp xôi em chợt tin rằng trên đời này vẫn còn cái gì đó gọi là tình cảm hạnh phúc và trung thủy Tuy hoàn cảnh khó khăn như thế, nhưng họ vẫn giữ được tình cảm gia đình. Em thật lòng không phục họ. Có thể nói định mệnh đã cho chúng ta gặp nhau và từ đó những tình cảm chợt nảy nở trong lòng chúng ta, mà cũng có thể chỉ là ở riêng em. Yêu một người là chấp nhận mọi khuyết điểm từ người đó, cùng nhau vượt qua tất cả những khó khăn trong cuộc sống và nhất là phải có lòng tin đúng không anh? Em không mong tình cảm này chợt đến rồi trượt đi như chàng gió mang bồ công anh đi xa rồi bỏ lại ở một góc nào đó bơ vơ lẻ loi và tuyệt vọng. Trong cuộc đời có mấy khi rung động trước một người, nên yêu là yêu hết mình luôn mong muốn người mình yêu được hạnh phúc em không hối tiếc khi đã yêu anh và sẽ luôn tôn trọng những gì mà anh đã chọn và đôi khi sẽ mỉm cười khi anh ra đi em nhớ anh rất nhiều gửi tới anh ca khúc My Exception của Paramore mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Thư của Hoàng Nam, số điện thoại 0978 721412 địa chỉ chàng trai sứ thanh gạch dưới hát văn a còng yahoo.com gửi mẹ của con mẹ à không biết giờ này mẹ có đang đau có mệt lắm không mẹ con biết mẹ mệt lắm nhưng con chẳng thể nào làm gì cho mẹ cả trong con giờ đây chỉ có suy nghĩ duy nhất là về mẹ con muốn gào thật to muốn khóc thật lớn và phá vỡ tất cả mọi thứ để xóa tan đi cái cảm giác trong lòng mẹ ạ nhưng con đã không làm được mọi thứ mọi hình ảnh về mẹ cả nỗi đau của mẹ mà con đã chứng kiến khiến một người con trai như con trở nên yếu mềm như một hạt nước đậu trên cành lá chỉ chờ nắng lên hay một cơn gió nhẹ là tan biến con tìm cho mình một góc bình yên và suy nghĩ về mẹ, về cuộc sống của con. Ngày 4 tháng 6 năm 2010, con ra trường và nhận công tác vào Nam. Mẹ không buồn, không khóc mà mẹ chỉ nói với con, vào đó con công tác cho thật tốt. Đã là một giảng viên rồi thì phải cố gắng với việc học tập và giảng dạy của mình. Đó cũng là một cơ hội tốt cho con. Còn chuyện tình cảm thì cứ từ từ mà tính. Còn trẻ thì lo gì không có người thương mình. Con chỉ cười và nói, mẹ cứ yên tâm, con sẽ cố gắng làm tốt công việc của mình, mà có khi cuối năm sẽ dẫn theo vài cô về ra mắt mẹ đấy. Vâng, con biết bố mẹ luôn tự hào về con, về những gì con đạt được. Nhưng bố mẹ ơi, chưa bao giờ con lại cảm thấy khó khăn như lúc này đây. Có lúc muốn rũ bỏ tất cả để về bên bố mẹ, để mâm cơm được vui vẻ, đầy đủ như mẹ mong. Công danh ư, sự nghiệp ư, tiền bạc ư, để làm gì khi mà chẳng lo nổi cho người mình thương yêu nhất trên đời dù đó chỉ là sự quan tâm nhỏ nhất. Sài Gòn phồn hoa và náo nhiệt, nhưng sao tâm hồn con cô đơn quá? Nghĩ lại thấy mình đáng trách, thật đáng trách. Bây giờ con lớn khôn rồi thì lại chẳng được chăm sóc mẹ, hay ít ra cũng để con ở bên mẹ những lúc ốm đau như thế này. Em con lấy chồng rồi mẹ cũng vất vả thêm nhiều. Mỗi lần về thấy dáng mẹ thêm hao gầy, xanh xao, mái tóc bạc nhiều hơn mà con không khỏi xót xa. Cố gắng để nói mẹ phải giữ gìn sức khỏe, mà sao mắt con không gỏi dớm lệ. Mẹ ơi, mẹ nhanh khỏi bệnh mẹ nhé. Bệnh của mẹ mà không lành thì trái tim con cũng không khỏi đau nhói mẹ ạ. Con không biết sẽ ra sao, sẽ như thế nào nếu mẹ không còn bên con nữa. Liệu con có chịu nổi không? Cầu mong không còn nỗi đau, không muộn phiền, lo lắng trên đôi mắt mẹ nữa để mẹ mãi là mẹ yêu của con. Mẹ mẹ ơi, con sẽ về. Cùng với ca khúc Mama của Indivo. Thank you for who I am. Thank you for all the things I'm not. Forgive me for the words unsaid, for the times I forgot. Mama. Mama, forgive the times you cried. Forgive me for not making right. All of the storms I made. I miss you. hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick and Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Ai, bực quá Snow ơi Sao thế? Mấy hôm rồi đi mưa suốt là đôi tông lào của tôi nó cứ lép nhép Có hôm lại còn trượt ngã đấy chứ Đúng là tháng cô hồn Làm gì cũng không nên hồn <laughs> Làm không nên lại đổi cho âm lịch Quick mà đi giày hàng hiệu như Snow Hỏi có bao giờ trượt ngã hả? Mà người ta gọi là tháng ngâu có sự tích cảm động lắm chứ ai gọi tháng cô hồn dân gian gọi đấy mà dân gian là đã gọi thế là là, là cấm có sai bao giờ tôi cứ thích gọi là tháng ngâu mưa ngâu cơ có tháng ngâu để những người yêu nhau phải xa nhau thêm nhớ nhau những người chưa yêu nhau thì ít đi ra ngoài đường hơn và những người không có ai yêu như quýt thì lo đi lại rón rén cho nó khỏi ngã tóm lại tháng ngâu hay gọi theo cách dân gian là tháng cô hồn hơi bị hay có bao nhiêu người đồng ý với ý kiến của bạn không ai cả bạn snow thân mến <laughs> và bạn ngồi im nghe tôi đọc bức thư này nhá Thư của Trần Thị Kim Tuyến, số điện thoại 01685911809 ở địa chỉ tiểu gạch dưới thư gạch dưới họ gạch dưới trần gạch dưới kt a còng yahoo.com gửi anh tháng yêu lang chức nữ mưa ngày đêm chẳng ngớt mưa làm lòng người nặng chịu cái cảm giác cô đơn cứ vây kín tâm hồn anh nhớ đến những ngày mưa bên anh sao mà hạnh phúc gặp anh trong một đêm mưa lạnh lần đầu hẹn hò cũng vào một buổi tối trời mưa có lẽ em đặt tên cho tình yêu của hai đứa là Chuyện tình dưới mưa cũng hợp lý anh nhỉ Và rồi cái ngày mình xa nhau Đó lại cũng vào một buổi chiều mưa lạnh Chẳng hiểu em lạnh vì mưa Hay vì con tim lạnh khi xa anh nữa Đã ba tháng kể từ ngày mình xa nhau Em vẫn nhớ, vẫn mơ và hy vọng còn không anh khoảnh khắc mình gặp nhau lại cười nói như ngày nào còn không anh phút dưới mưa anh ôm em thật chặt sưởi ấm em bằng vòng tay ấy còn không anh ngày ta nhớ về nhau rồi chợt nhận ra ta còn yêu thật nhiều còn không anh niềm tin vào ngày ta quay lại anh nói rằng em đã quá quan tâm anh dẫn đến tác dụng ngược nhưng anh à thử hỏi ai khi yêu mà không quan tâm đến nửa kia của mình em cũng như bao người con gái khác muốn bên người mình yêu muốn quan tâm và dành hết tình cảm cho người đó vậy đấy mình xa nhau chỉ vì em quá yêu đêm nay một đêm mưa lạnh Em vẫn ngồi đây nhớ về anh, nhớ kỷ niệm ngày mình có nhau và nhớ ngày anh nói mình chia tay thôi. Vẫn còn đây trong em tình yêu ngày nào, vẫn đó hy vọng trở về bên anh. Nếu anh đang ở đó và nghe những dòng tâm sự này, thì mong anh hiểu và luôn nhớ rằng em yêu anh và mong anh quay về. Xin gửi tặng anh ca khúc Unbreak My Heart của Tony Braxton. sun to my thân mến, để được nghe lại những chương trình Quick and Snow Show được phát sóng trên VOV Giao thông 91 MHz, các bạn chỉ cần gọi điện đến tổng đài 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn hoặc truy cập website qns.vn. Email của popo.victory số điện thoại 0168 29 28 698. Địa chỉ email popo victory gmail com gửi Poyo của tớ. Tạm biệt cậu, còn bạn thân của tớ. 12 giờ AM còn 30 phút nữa cậu đi rồi. Cậu đi về một khung trời mới, một khung trời mà cậu mơ ước. Tối qua cậu gọi cho tớ, mà tớ thì lại không thể nghe được. Và một tin nhắn, Yo của tớ, tớ biết cậu bận, nhưng Yo à, mai tớ đi, tớ muốn gặp cậu một lát được không? Vậy mà sao chứ? Tại sao tớ lại không đọc được cái tin nhắn ấy sớm hơn? Lỗi tại tớ, tại một thằng con trai thích ngủ nướng vào sáng thứ bảy 9 giờ tớ dậy, bấm máy, một số điện thoại quen thuộc, đầu dây bên kia ai đó nhấc máy mà không phải là cậu. Chị Lan, đúng là chị nhấc máy, chị không nói nhưng tớ biết cậu ở đó, tớ biết cậu không muốn nói chuyện với tớ lúc này, hay là cậu không cho phép cậu làm thế. Tớ cũng chỉ biết chúc cậu lên đường may mắn mà thôi. Nhưng Poyo à, sang bên đó sống tốt nhé hãy sống với ước mơ của cậu, hãy làm đúng như những gì chúng ta đã hứa. Tớ cũng sẽ làm điều đó, điều mà tớ từng hứa với cậu. Bạn của tớ à, hẹn gặp lại cậu, Poyo à ba năm thôi phải không? Gửi tặng cậu ca khúc You Can của David Achulita. Hmm. Take me where I've never been. Help me on my feet again. Show me that good things come to those who wait. Tell me I'm not on my own. Tell me I won't be alone. Tell me what I'm feeling isn't some mistake. Cause if anyone can make me fall in love, you can. Save me from myself, you can and it's you and no one else. If I could wish upon tomorrow, tonight would never end. If you asked me, I would follow. But for now, I will just pretend. Cause if anyone can make me fall in love, you can. Baby, when you look at me, tell me what do you see? Are these the eyes of someone you could love? Cause everything that brought me here, well, now it all seems so clear. Baby, you're the one that I've been dreaming of. If anyone can make me fall in love, you can. from myself, you can. And it's you and no one else. If I could wish upon tomorrow, tonight would never end. If you ask me. this is where it all begins. So tell me it'll never end. I can't fool myself, it's you and no one else. If I could wish upon tomorrow, tonight would never end. If you asked me, I would follow. But for now, I'll just pretend. Này Snow, chúng ta thường nói với nhau là cô ấy có giọng hát thiên thần, khuôn mặt thiên thần, tính cách trong sáng như thiên thần. Nhưng thực ra đã có ai gặp thiên thần bao giờ đâu. Mà có gặp không chắc đã biết, bởi vì cứ nghĩ những chuyện đau to búa lớn như thiên thần phải đẹp long lanh, có đôi cánh đằng sau này, mặc những bộ váy được dệt bằng ánh trăng vân vân vân. Nếu suy nghĩ thực tế và đơn giản như thiên thần là người mang thiên đường đến cho bạn thì mọi việc sẽ khác. Thiên đường của mỗi người mỗi khác, với ước muốn của mọi người rất khác nhau. Vì thế mà thiên thần có khi chỉ là một người rất bình thường với người ngoài mà thôi. Với Quick, Snow cũng có thể được gọi là một thiên thần bởi vì đã mang lại cho Quick cả một bầu trời mới. Không phải nói là cả một vũ trụ mới chứ và cho Quick là một ngôi sao trong đó. Không có Snow thử hỏi ai biết Quick là ai. Đối với Snow, Quick cũng là một thiên thần bởi vì có Quick ở bên cạnh làm hết mọi việc, cuộc sống của Snow nó mới trở nên dễ chịu như bây giờ chứ dễ chịu như là thiên đường <laughs> thôi được cả hai chúng ta đều là thiên thần của nhau nếu dựa trên tiêu chí thiên thần là người mang thiên đường đến cho người khác và thiên thần quick đọc bức thư này đi Thư của Nguyễn Thị Ngọc Liên, số điện thoại 0903 255 email nguyễn ngọc liên 1991 a ovmail.com gửi Salem. Có những giai điệu rất bình thường nhưng mỗi lần cất lên đều làm cho trái tim tôi run rẩy và cũng có những con người có thể rất bình thường đối với thế giới còn lại nhưng với tôi thế giới này lại chia làm hai con người ấy một bên và tất cả những người khác một bên tôi vẫn luôn yêu và tin vào thiên thần như thế những sinh linh đẹp nhất trên đời Tôi không biết đấy có phải là lý do hay không để mỗi lần giai điệu này cất lên đều làm cả trái tim và đôi mắt tôi bật khóc. Thiên thần là người mang thiên đường đến cho một người nào đó, đơn giản vậy thôi. Cùng với ca khúc Make You Feel My Love của Adele. my love. and blue. I go crawling down the avenue. No, there's nothing. your dreams come true. Nothing that I wouldn't do. Go to the ends of the earth for you to make you feel my love, to make you Các bạn hãy tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. Email của Nguyễn Thị Thùy Trang số điện thoại 0128 Địa chỉ na.singlegirl@yahoo.com.vn. Hãy thôi nói về quá khứ anh nhé. Quá khứ là cơn mưa buồn chiều nay em mới bước, lạnh và buốt. Hãy nghe về hiện tại. Hiện tại là cơn gió thổi qua trong đêm mưa. Hiện tại là cô đơn hữu hình và niềm đau nhân gấp bội. Hãy nghe về hiện tại. Hiện tại chẳng có nắng như xưa, ẩm ướt và nhàn nhạt, nhạt. Cái vị nhạt được chuyển thể từ vị đắng quá khứ đến đây. Đã không còn cái lạnh về thời tiết mà còn đây là cái lạnh của tâm hồn em bây giờ. Đưa tay đón gió, từng hạt mưa lướt qua những ngón tay. Thiếu quá, thiếu ai đi bên cạnh, thiếu hẳn một niềm tin. Ngoảnh mặt lại thấy mình xa rời quá khứ, thấy mình sao chỉ có một mình. Ngoảnh mặt lại phía sau, anh cũng đã xa quá khứ hơn cả em nữa. Đôi chân anh vội vàng hơn đi về phía trước mà chẳng nhìn em lấy một lần cái gì thúc giục anh từ phía xa hay thế? Em muốn gào thét lên với anh rằng sao anh nỡ lòng làm vậy? Sao anh có thể đánh đổi tất cả tình cảm của chúng ta với một thứ tình cảm mà anh còn chưa hề nắm bắt được chúng? Mân mê lên kỷ niệm, lên những vết thương mãi chẳng lành. Kỷ niệm thì xót xa, còn vết thương thì đau nhói. Có kịp trách ai đâu cho một lần tan vỡ? Có kịp với tay đâu để níu kéo một mảnh tình chắp ghép? Tất cả bỗng tan ra, vỡ òa trong phút chốc và đột nhiên trở thành xa lạ, Em nhớ rằng mình đã đọc được như thế này. Tìm một người quen đã trở thành xa lạ, nhớ một người lạ đã từng quen. Khi yêu anh, em chẳng cần phải học cách nhớ, nhưng bây giờ em lại phải học cách quên. Gửi đến anh ca khúc Please của Kim Hung Jong. tham gia vào câu lạc bộ kết bạn của Quick and Snow Club để được giao lưu kết bạn giữa các fan của Quick and Snow Show trong cả nước. Đặc biệt chính Quick và Snow sẽ là cầu nối xe duyên tình cảm cho các fan hâm mộ. Chưa hết, các bạn còn có thể tham gia bình luận, chia sẻ cảm xúc trực tiếp với Quick và Snow qua điện thoại và trên trang web qns.vn. Hình thức tham gia thì hết sức đơn giản, các bạn chỉ cần soạn tin nhắn theo cú pháp QS gửi 8768 hoặc gọi điện thoại đến số 1900 571 526 chọn nhánh số 7 và làm theo hướng dẫn. quick and snow show.